Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde von Allah subhanahu wa ta'ala gesandt als Barmherzigkeit für die Welten. Das heißt nicht nur für die Muslimen, nicht nur für die Umma des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sondern für alle Menschen und für die alle Djinn. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte über diesen Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Frommen, für die Tugendhaften und für die Sündern gesandt hat. Und sagte auch, derjenige, der an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, Allah subhanahu wa ta'ala wird für diese Person die Barmherzigkeit, seine Barmherzigkeit, seine Gnade sichern im Diesseits und im Jenseits. Heute hören wir vieles über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Leider vieles, was gesagt wird über ihn, ist falsch. Man versucht das Bild des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam schlecht darzustellen, so dass viele Muslimen und viele Nicht-Muslimin ein Urteil über unseren Gesandten sallallahu alaihi wasallam haben, welcher falsch ist. Wir werden heute versuchen, bi'idnillahi azza wa jall, etwas zu reden über unseren Gesandten Allah, Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durch Geschichten, die in der Sira stehen, werden wir erkennen, wie war dieser Mensch wirklich. Wie ist er zu seiner Umma gewesen, zu den Muslimen gewesen? Und wie ist er auch gewesen zu den Nicht-Muslimin, sallallahu alaihi wasallam? Wie ist er umgegangen mit den Menschen damals? Wie ist er umgegangen mit den Muslimin, Nicht-Muslimin, mit den gehorsamen Dienern Allah subhanahu wa ta'ala? Und wie war er zu denen, die ungehorsam waren, die sogar maßlos übertrieben haben? Die haben maßlos an Sünden übertrieben. Es wird überliefert, wir werden durch diese Geschichte, inshaAllah Rabbil Alamin, erkennen, wie barmherzig Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Eines Tages saß der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und rezitierte eine Ayah aus dem Koran. Dies war die Aussage von Isa alaihi salam, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Das heißt, ja Allah, ja Rabb, wenn du, deine, wenn du die bestrafst, dann sind das deine Diener. Du machst mit deinen Dienern, was du willst. Und wenn du denen vergibst, ja Allah subhanahu wa ta'ala, dann bist du der Allmächtige, der Allweise. Nach dieser Ayah, nachdem Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Ayah rezitierte, weinte er alaihi salatu wassalam. Er hat geweint. Er war sehr weichherzig alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weint. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allwissende, hörte, wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam geweint hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Nichts kann sich vor Allah subhanahu wa ta'ala verbergen, Jalla wa ala. Allah weiß, was war und was ist und was sein wird bis Yawm al-Qiyamah. Subhanahu, nichts kann sich vor Allah verbergen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jall schickt Jibril alayhi salam und befehlt Jibril alayhi salam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehen. Jibril alaihi salam steigt herab und Allah befiehlt Jibril zu fragen, frag Muhammad ja Jibril, warum weint Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Was ist der Grund? Und Allah weiß es am besten subhanahu wa ta'ala. Jibril a.s. fragt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah fragt dich, ja Muhammad, warum du weinst. Was war die Antwort von Rasulullah sallam? Er hat nicht geweint wegen dieser Dunya. Er hat nicht geweint wegen Fatima, wegen seiner Kinder oder sein eigenen ich, eigenes Ich, sondern sallallahu alaihi wasallam sagte, Ja Jibril, Ummati, Ummati. Er weint um seine Umma sallallahu alaihi wasallam, um dich, um mich, um die ganze Umma, die Frommen und die Gehorsamen und die ungehorsamen Diener Allahs. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was meinte damit Ummati, Ummati? Er trägt die Sorge im Herzen, sallallahu alaihi wasallam, was mit seinen Umma geschehen wird nach dem Tod. Was sie erwartet, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiß, was uns erwartet, Yawm al-Qiyamah. Und weiß, wie gewaltig die Bedrängnisse von Yawm al-Qiyamah sind. Und weiß auch, sallallahu alaihi wasallam, wie hart die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dann, liebe Geschwister, stellt euch nur vor, wie ein Gelehrter sehr schön gesagt hat, wie sollen wir das Höllen vor Yawm al-Qiyamah aushalten? wenn das Höllenfeuer selbst, sich selbst nicht aushalten kann? Wie sollen wir das Menschen ertragen? Muhammad sallam, will nicht, dass seine Umma ins Höllenfeuer landet. Alayhi salatu wassalam. Er macht sich Sorgen um, um uns, liebe Geschwister. Jibril alayhi salam sagt, Ja Allah, Ja Rabb al-Izzah, subhanahu wa ta'ala. Sagt Muhammad sallallahu alayhi wasallam, weint um seine Umma. Seine Umma die heute seine Sunna vernachlässigt, seine Ummah, deren Gesandten vergessen hat, derjenige, der um sie geweint hat. Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ulah sagt, ja Jibril, geh zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sage Muhammad, verkünde ihn, inna sanurdika fi ummatika ya Muhammad wa la nasu'uka. Wir werden dich in deiner Umma zufriedenstellen, ja Muhammad. Und wir werden dich nicht enttäuschen, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wir werden dir nicht wehtun, ja Muhammad, indem wir deine Umman in der Hölle landen lassen. Oder in die Hölle schmeißen werden. Das heißt, Allah beruhigt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So viel Barmherzigkeit hat er für diese Umma getragen, dass er für sie geweint hat. Einen anderen Hadith, liebe Geschwister. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berichtet am Tag des Gerichts, wo wir alle vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Kein einziger wird fehlen, vom Anfang der Schöpfung bis zum letzten Menschen, der noch kommen wird. Menschen und Djinn, Shayatin, Satane werden anwesend sein. Die Engel, alle Arten von Tiere werden versammelt werden. Das ist Tag der Versammlung, an dem alle Geschöpfe vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Sogar Ameisen werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und werden zur Rechenschaft gezogen. liebe Geschwister. Rasul sagt, in dem Moment, Allah subhanahu wa ta'ala ruft, Ja Adam. Allah ruft Adam a.s. der Erste, der sprechen darf, ist Adam a.s. Adam sagt, Labbaika, Labbaika Rabbuna wa sa'daik wal khayru bayna yadaik. Adam antwortet a.s. sinngemäß, zu Diensten, ja Allah, und zu Diensten, mein Herr, Und das ganze Gute liegt in deinen Händen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, Ja Adam, hole aus deiner Nachkommenschaft die Höllenbewohner raus. Allahu Akbar. Adam a.s. lässt fragen, Ja Rabb, welche sind die Bewohner des Höllenfeuers? Allah sagt von jeder 1999 ins Höllenfeuer und nur einer ins Paradies. Stellt euch das wovon 1999 und ein ins Paradies. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, sagt in diesem Moment, nachdem die Menschheit dies hören, Yawm al-Qiyamah, sagt an dem Moment werden Neugeborene oder kleine Kinder vor Angst, aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, aus Angst vom Höllenfeuer, graue Haare bekommen. Jede Schwangere dort, wird das fallen lassen aus ihrem Mutterleib, was sie in sich getragen hat. Der Grund ist das Entsetzen, die Angst, die die Menschheit beherrschen wird am Tag des Gerichts. Und diese Angst, liebe Geschwister, ist niemals zu vergleichen mit irgendeiner Angst, die wir im diesseitigen Leben empfunden haben.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 Jedes, jedes Weibchen Yawm al-Qiyamah, jede Frau, wird ihr das, was sie gestillt hat, verlassen, vergessen, sagen die Gelaten. Sie wird es verachten. Wer von uns heute wird sein Baby verachten? Jemand, der Barmherzigkeiten im Herzen trägt, kann niemals sein Baby außer Acht lassen. Niemals verachten. Niemals einfach so liegen lassen auf der Straße, Aber in dem Moment aus Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor Jahannam, werden viele Menschen, liebe Geschwister, ihre eigenen Liebenden liegen lassen und vergessen. Weil die Angst ist groß, Yom Al-Qiyamah. Und jede Frau, die etwas in sich getragen hat, wird es fallen lassen aus Entsetzen und Angst. Und du siehst die Menschen, ob sie betrunken sind. Aber sie sind nicht betrunken. Aber was ist der Grund, dass sie so aussehen? Der Grund, weil, weil warum? Inna adab rabbika lashadid. Inna adab Allahi lashadid. Die Strafe Allahs ist sehr, sehr hart. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Als die Sahaba radiyallahu anhum, die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dies gehört haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihre Herzen könnten beinahe rausspringen aus ihren Brüsten aus Angst und Furcht vor Allah. Dies fiel der Sahaba sehr, sehr schwer, liebe Geschwister. Warum? Es war zu hart, diese Nachricht für die Sahaba. Die Sahaba haben lebendige Herzen. Herzen, die sich bewegen lassen durch die Worte Allahs und die Worte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Weil der Koran, die Ermahnungen im Koran oder die Ermahnungen durch Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sind für die, die ein lebendiges Herz haben, liebe Geschwister. Für die, die ein Herz besitzen. Aber jeder hat doch ein Herz. Aber nicht jeder besitzt ein lebendiges Herz. Welcher betroffen wird und welcher sich ermahnen lässt von Allah und den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Heute leider, ich muss es erwähnen, subhanallah al-azim. Einer von uns, bekommt einen Brief von seinem Chef. Und in diesem Brief steht, dass er gekündigt wird. Dieser Brief hat so viel Einfluss auf sein Herz, so dass sein Leben ganz auf dem Kopf steht. Billah, manche von denen sogar beginnen zu trinken, Drogen zu sich zu nehmen, weil dieser Brief so einen starken Einfluss auf ihre hat. Und das ist nur ein Dunya-Problem. Und manche von uns bekommen, mashallah, Nachrichten von der Frau, die man liebt dass sie einverstanden ist, dass sie ihn liebt und einverstanden, einverstanden ist, ihn als Mann, Ehemann zu nehmen. Dieser Brief kann auch sein Leben positiv verändern, weil dieser Brief fand einen Weg in sein Herz. Aber warum, subhanallah al-azim? Wenn wir Ayat aus dem Koran hören, Koranverse, Ahadith, Überlieferung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, Ermahnungen über, über die Strafe Allahs, über das Höllenfeuer um al-Qiyamah, über das, was uns erwartet, billah, möge Allah uns bewahren. Und über das Paradies und was Allah subhanahu wa ta'ala in ihr vorbereitet hat für seinen tugendhaften Diener. Das, was das Auge noch nie gesehen hat. Und das, was du noch nie gehört hast. Und das, liebe Geschwister, was du dir niemals vorstellen kannst. Egal, was du dir vorstellst an schönen Dingen, es ist nicht vergleichbar mit dem Paradies. Denn eine Stelle vom Paradies, die so groß ist wie die Peitsche, deine eigene Peitsche, oder der Stock, worauf du deine Peitsche hängst, aufhängst, ist besser als das ganze diesseitige Leben. Trotzdem bewegen sich nicht unsere Herzen. Keine Angst, keine Freude, kein Streben nach dem Jenseits. Da erkennt man, wie überzeugt wir sind vom diesseitigen Leben und wie schwach unsere Überzeugung ist über das Jenseits, liebe Geschwister. Sahaba radiallahu anhum, nachdem wir diese Überlieferung gehört haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist passiert? Sie haben gesagt, ja Rasulallah, wer ist dieser eine? Wer ist dieser eine, ja Rasulallah, der ins Paradies geht? Die wollen es wissen, die haben Angst. Aber jetzt hören wir die Antwort von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte alaihi salatu wassalam, Abshiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruhigt seine Ummah und verkündet ihr die frohe Botschaft. Er sagte sallallahu alaihi wasallam 999 von das Volk Ya'juj wa Ma'juj, welche zu den großen Zeichen des jüngsten Tages gehören. Ein Volk, der A'udhu Billah nur übel verrichten wird auf dieser Erde. Darüber sollte man auch lesen, inshallah. Sagt nun einer ist von euch im Paradies. Allahu Akbar. Einer von dieser Umma ist im Paradies und 999 von Ya'juj wa Ma'juj. Dies hat die Angst, das Schrecken vom Herzen der Sahaba genommen. Die Angst, die Trauer, verwandelt bi'idnillahi azza wa jal durch die Worte des barmherzigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Freude. Sahaba, was haben die, wie haben sie reagiert? Mit Takbir. Takbir heißt, sie haben gerufen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, vor Freude. Dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibt weiter die frohe Botschaft zu seinen Gefährten, zu seiner Ummah. Er sagt sallallahu alaihi wasallam, ich hoffe bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr ein Drittel der Paradiesbewohner seid. Sahaba haben nochmal Takbir gemacht. Allahu Akbar, Allahu Akbar vor Freude. Rasulullah sallam hofft weiter und sagt, ich hoffe, ihr seid die Hälfte der Paradiesbewohner am Tag des Gerichts. Dann haben die Sahaba Takbir gemacht. Was für eine frohe Botschaft für diese Ummah. Liebe Geschwister, dieser Ummah ist eine Nation von 70 Nationen Yawm al-Qiyamah. Und sie ist die erste, die von Allah zur Rechenschaft gezogen wird. Wisst ihr warum? Weil wir die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Deswegen hat Allah so viel Gnade mit uns, so viel Barmherzigkeit mit uns, wegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der für uns geweint hat, alaihi salatu wasallam. Eine Nation von 70 Yawm al-Qiyam. Die erste, die zur Rechenschaft gezogen wird, die stellt sich jetzt die Frage, warum? Der Tag Yawm al Allah sagt, Yawman miqdaruhu 50.000 sanatin mimma ta'uddun. Der Tag des Gerichts Yawm al ist 50.000 Jahre. 50.000 Jahre lang, liebe Geschwister. Wer soll von uns Yawm al-Qiyamah diesen Tag aushalten? Aber Allah zieht die Umma vor, damit die nicht so lange warten muss damit wir nicht so lange da stehen müssen, diese Hitzen, diesen Bedrängnissen von Yawm al-Qiyamah, dass die Menschen haben so viel Angst, dass beinahe, wal billah, ihre Herzen aus ihren Brüsten sprengen werden vor Angst. Stellt euch die Angst vor, wenn kleine Babys, Neugeborene, keine Sünde, graue Haare bekommen. Was ist mit dir und mit mir, Achim? Aber hier hört ihr die Barmherzigkeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war kein strenger Mensch. Er war nicht hart zu den Menschen. Er hat keinen Hass verbreitet, sallallahu alaihi wasallam. Zum Gegenteil. Er hat so viel Liebe verbreitet, alaihi salatu wassalam. So viel Licht, so viele frohe Botschaft verkündet, sallallahu alaihi wasallam. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde nicht gesandt, um die Menschheit zu verfluchen, um zu vernichten. Niemals. Und der Beweis dafür ist die Schlacht von Uhud. Alle Kuffar gehen raus, um Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten. Sie planen gegen ihn. Sie versuchen ihn zu schaden. Sie versuchen ihn zu töten. In dieser Schlacht, liebe Geschwister, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fällt in einem Loch. Er verletzt sich sallallahu alaihi wasallam. Und an dem Tag, er hat geblutet alaihi salatu wasallam. Er ruft sie zum Paradies. Er hat von denen nur ein Wort verlangt. La ilaha illallah. Der Schlüssel zum Paradies. Er will, dass sie ins Paradies gelangen für die Ewigkeit. Er will, dass sie im Diesseits und im Jenseits glücklich, liebe Geschwister, leben. Das ist, was er gewollt hat, alaihi salatu wassalam. Und deswegen wurde er gesandt, sallallahu alaihi wasallam, sonst nichts. Er will das Gute für sie. Er will das Gute für die Menschen. Er will, dass sie ewig leben nach dem, nach dem Tod im Paradies. In einer Wonne, ewige Wonne, ewigen Genuss, ewige Jugend. Aber sie versuchen ihn zu töten. Sie schaden ihn. Sie verletzen ihn. Dann kommt ein Sahabi in diese Schlacht und sagt, Ja Rasulallah, du bist doch der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Was will er damit sagen, dieser Sahabi? Das heißt, du bist der Gesandte Allahs, du brauchst nur Allah zu bitten, subhanahu wa ta'ala. Und er wird sie vernichten. Also bitte Allah gegen sie, ja Rasulallah. Was sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, nein. Ma bu'ithtu la'anan. Innama bu'ithtu rahma. Allahu akbar. Er sagt sinngemäß sallallahu alaihi wasallam, ich wurde nicht entsandt von Allah, um die Menschheit zu verfluchen oder um sie zu vernichten, sondern er sagt sallallahu alaihi wasallam, ich wurde gesandt oder geschickt von Allah als eine Gnade oder Barmherzigkeit für die Menschheit. In einer Riwaya sagt der Rasul sallam, ana rahmatul muhdat. Ich bin die geschenkte Gnade für die Menschheit. Das ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also niemals hat Rasulullah sallam die Menschheit wehtun wollen, wassalam. Seine Barmherzigkeit, wassalam, breitete sich so aus unter den Geschöpfen, sogar mit den Tieren, liebe Geschwister. Mit Nicht-Muslimin, sogar mit seinen Feinden, sallallahu alaihi wasallam. Ich erzähle euch, wie er والسلام, sogar erstmal mit den ungehorsamen Diener umgegangen ist. Heutzutage, liebe Geschwister, wir sehen viele Leute, die Da'wah machen in Allah. Viele Muslimin sagen, wir rufen zu Allah, wir machen Da'wah in Allah. Das ist eine schöne Sache, die liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner ist besser als derjenige, der ruft zu Allah subhanahu wa ta'ala und tut Gutes und sagt, ich bin Muslim, ich gehöre zu den Muslimin. Das sagt Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah lobt diejenigen, die Da'wah machen. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen keine Da'wa machen auf die Art und Weise, die uns passt. Wir dürfen keine Da'wa machen einfach so nach unserer Lust und Laune. Oder wie manche uns vorzeigen, wie wir Da'wa machen. Indem wir sagen, wir müssen hart sein zu den Menschen. A'udhu billahi min ghadabillah. Niemals ein Da'i darf hart sein zu denjenigen, die er ruft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und denke niemals, du bist besser als diejenigen, mit denen du redest über Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst eigentlich ein Vorbild für sie sein. Viele heute, die Wissen haben, denken, wenn sie mit Leuten reden, dass sie besser sind als diejenigen, die da sitzen und lernen. Und viele, die Da'wah machen, gehen mit Härte um mit den Menschen. Dann lebe ich das eins, müssen wir wissen. Mit Sanftmütigkeit, mit dieser weichen Art erlangt man so viel bi Idnillahi subhanahu wa ta'ala. Und man erreicht die Herzen der Menschheit. Man gewinnt die Herzen der Menschheit. Mehr als das, was du erreichen kannst durch Strenge und Härte, die du mit den Menschen, billah, wie du mit den Menschen umgehst. Rasulullah lehrt uns, wie wir Da'wah machen. Auch mit denen, die Fehler begehen. Auch mit denen, die unwissend sind. Auch mit denen, die nicht Muslimin sind, die Allah nicht kennen, subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns kennt die Geschichte mit den Arabi, dieser Beduine oder ein Wüstenaraber, der in die Moschee des Gesandten Allah sallam, Medina reingekommen ist und uriniert in der Moschee. Als die Sahaba ihn gesehen haben, Sahaba sind aufgestanden voller Wut und sie wollten ihn stoppen. Sie hätten ihn mit Härte gestoppt und vielleicht rausgeworfen aus der Moschee. Aber der Lehrer sitzt. Der wahre Vorbild, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sitzt und sieht zu. Was, wie hat er reagiert? Das ist eine Antwort für jeden, der Da'wah macht. Und für jeden, der keine Warmherzigkeit im Herzen hat für die Menschheit und für die Ummah von Muhammad Er alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu den Sahaba, bleibt ruhig, setzt euch hin. Lasst ihn erstmal seine Angelegenheit erledigen. Das heißt, lasst ihn erstmal zu Ende urinieren. Stoppt ihn nicht, stört ihn nicht. Subhanallah, in der Moschee. Dann, als dieser Mann fertig war, Rasulullah sagt, jetzt könnt ihr aufstehen und einmal Wasser nehmen und beseitigt, was er gemacht hat. Und dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat diesen Mann gerufen zu sich. Mit ganz viel Liebe und Rahma und Barmherzigkeit erklärt Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Mann, was heißt eine Moschee? Was ist eine Moschee? Er hat ihn nicht beschimpft. Er hat ihn nicht geschlagen. Er hat ihn nicht wehgetan. Er hat ihn noch nicht mal böse angeguckt, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Rasul sagt, das ist ein, eine Moschee, ein Masjid. In dieser Moschee darf man sowas nicht machen. In dieser Moschee, die Moschee ist dafür da zum Beten, zum Gedenken Allah und um Koran darin zu rezitieren. Allgemein in dieser Moschee tut man gute Taten, die Allah liebt. Man betet Allah an, subhanahu wa ta'ala, und man macht nicht sowas mit viel Sanft und Liebe. Sallallahu alaihi wasallam. Der Mann war glücklich, beruhigt und hat verstanden, worum es geht durch die Art des Propheten Muhammad. Der Mann macht Dua, sagt Allahumma arhamni warham Muhammad, wa la tarham ahadan ma'ana. A'udhu billah. Der Mann sagt, oh Allah, hab Erbarmen mit mir und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam und kein anderer. Warum hat er das gesagt? Weil er gesehen hat, wie Rasulullah sallam mit ihm umgegangen ist, mit dieser Sanftmütigkeit, mit dieser Liebe. Und die Sahaba waren stark, deswegen hat er die Rahma von Allah begrenzt. Rasulullah sagte zu diesem Mann, oh Aya Arabi, Begrenze nicht die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Begrenze sie nicht, denn die Barmherzigkeit Allah azza wa ist weiter als alles, was er erschaffen hat subhanahu wa ta'ala. So war Rasulullah sallam. Eine andere Geschichte, liebe Geschwister. Ein Mann, ein junger Mann, kam, während Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba gesessen hat. Was war sein Wunsch? Was wollte er von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Er hat eine Bitte gehabt. Sagte, ja Rasulallah, erlaube mir die Sinne zu begehen. Erlaube mir die Unzucht. Allahu Akbar. Und wir wissen alle, wie, wie groß diese Sünde ist im Islam. Sie ist eine große Sünde. Es gehört zu den großen Sünden des Islam. Rasul und Sahaba sagen, Mah, Mah heißt es, was ist mit dir los? Stopp, was ist los? Sahaba wieder wüten, radiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lehrt uns, liebe Geschwister, wie wir uns zu verhalten haben. Sagt er, komm her, junger Mann. Der junge Mann kommt zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagt ganz lieb, mit viel Rahma, sagt, junger Mann, wünschst du dir, würdest du sowas wollen für deine Mutter? Der junge Mann sagt, Wallahi nein, ja Rasulallah. Ich würde sowas für meine Mutter nicht wollen. Sag, würdest du sowas für deine Schwester wollen? Sag, Wallahi nein, ja Rasulallah. Würdest du sowas für deine Tante wollen? Sagt er, Wallahi nein, ja Rasulallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sag, genauso die anderen Menschen wollen es auch nicht für ihre Familien. Wollen es auch nicht für ihre Angehörige. Allahu Akbar. Dann was macht Rasulullah sallam? Er tut seine Hand auf die Brust dieses jungen Mannes und macht Dua für ihn. Sag Allahumma ghfir dhanba. Allahumma tahhir qalba. Entschuldigung. Allahumma tahhir qalba. Wa hassin farja. Wa ghfir dhanba. Was für ein Dua. Diese Dua sollen wir öfter machen für uns und für unsere Familien und Angehörigen und die Muslimen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, O oh Allah, Allahumma tahhir qalba. O Allah, reinige sein Herz. Wovon? Von diesen Gedanken, von diesen schlechten Eigenschaften, von diesen schlechten Wünschen. Weil das Herz hat Krankheiten, liebe Geschwister. Möge Allah uns davon befreien. Und dann sagt er weiter, sallallahu alaihi wasallam, وَحَسِّنْ فَرْجَهْ sinngemäß und bewahre seine Keuschheit vor Unzucht, vor Sinn, vor dem, was haram ist. Und das dritte sagt, O Allah, und vergib ihm seine Sünden. Der Junge ist aufgestanden, liebe Geschwister, und noch nie hat er so viel Hass empfunden für die Unzucht wie in, diesem Moment. So hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Übel verändert. So hat er das Gute geboten und das Schlechte verboten. Es gibt so viele Geschichten, liebe Geschwister, wenn man heute anfängt über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu reden, dann sind wir bis Fajr hier. Noch eine einzige Geschichte, inshallah Rabbil Alamin. Wie er die Leute gelehrt hat. Die Art und Weise, die wir heute leider verloren haben. Die Barmherzigkeit, die wir leider verloren haben. Ein Sahabi berichtet, dass er in die Moschee reinkam und betete mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Im Gebet ein Mann nieste. Dieser Sahabi sagte im Gebet, Yarhamuk Allah. Das ist das Dua, den wir machen, für der, der niest. Die Sahaba radiyallahu anhum haben ihn böse angeguckt, haben ihn mit scharfen Blicken angeguckt. Warum? Weil dieser Mann wusste nicht, dass das Urteil aufgehoben wurde, dass man im, Ge im Gebet nicht mehr sprechen darf. Weil die Sahaba radiallahu anhu, bevor das Urteil aufgehoben wurde, haben Rasulullah im Gebet begrüßt, dann hat er zurückgegrüßt, er erwiderte den Gruß. Aber danach hat Rasulullah dieses aufgehoben, man darf nicht mehr im Gebet reden. Nachdem alles fertig war, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geht zu diesem Mann mit aller Liebe und Rahma und klärt ihn wieder auf. Sag, junger Mann, sag, man darf im Gebet nicht reden. Das Einzige, was man im Gebet reden darf, ist At-Tasbih, Wat-Takbir, Watilawatul Quran. Das Einzige, was man sprechen darf im Gebet, ist Tasbih, die Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala, die Verherrlichung und bloß dann dazu kommt die quran rezitation Sonst nichts anderes. Dieser Mann sagte, Wallahi, Weder hat er mich beschimpft, noch getadelt, noch hat er mich geschlagen, sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, bei Allah, ich habe keinen Lehrer gesehen, vor und nach ihm, der besser war, als Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Aus solchen Geschichten, liebe Geschwister, müssen wir lernen. Wir müssen eine Lehre daraus ziehen. Und die Barmherzigkeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begrenzt sich nicht nur auf die Ummah, auf die Muslimen, sondern sie erweitert sich und breitete sich aus in der Zeit, auch mit seinen Feinden. Liebe Geschwister, wie wir gerade gesagt haben, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war barmherzig zu allem, die um ihn herum waren. Und wir haben gesehen, dass er alaihi salatu wassalam in einer Schlacht sogar nicht so denkt. Er denkt nicht an Rache für sich, sallallahu alaihi wasallam. Und Aisha radiallahu anha sagte, noch nie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rache für sich genommen. Noch nie. Alayhi salatu wassalam. Er war barmherzig zu seinen Feinden. Es gibt die Riwaya, wo Aisha radiallahu anha den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, Hast du einen Tag erlebt, ja Rasulallah, der härter war als der Tag von Uhud? Dort 70 Sahabi sind gestorben, radiyallahu anhum. Es war ein großer Verlust für die, für die Umma. Und Hamza noch dazu ist gefallen an dem Tag. Trotzdem, liebe Geschwister, Aisha fragte ihn, gibt es einen Tag, der härter war als dieser Tag? Er sagte, ja Aisha, der Tag von Aqaba, ich habe von deinem Volk härtere Sachen erlebt als, als am Tag von Uhud. Ihr Volk war kaum Banu Yalil ibn Kilal. Sagt er, als ich hin zu denen gegangen bin, um sie zu rufen zu Allah, ich habe ihnen den Islam vorgeschlagen, vorgestellt und eingeladen zum Islam. Und ich habe sie gerufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben dann meinen Ruf, meine Einladung abgelehnt und zurückgewiesen. Nicht nur das, man hat ihn beschimpft an dem Tag, sallallahu alaihi wasallam. Geschlagen mit Steinen, sallallahu alaihi wasallam. Nur weil er sie ruft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdem das geschehen ist, er sagt, sallam, dann bin ich so besorgt gewesen, dass ich zu Fuß ging, voll, in voller Sorge, dass er sallallahu sallam, noch nicht mal die Strecke bemerkt hat, die ungefähr sieben Kilometer lang war, und wachte auf, Biqarni Tha'alib, das ist ein Ort, der von der Stelle, wo er war, wo er Da'wah gemacht hat, sieben Kilometer ungefähr entfernt ist. Sieben Kilometer lang. Er ist besorgt, in voller Sorge, liebe Geschwister. Eine Sorge, die so schwer war, dass er die Strecke noch nicht mehr bemerkt hat. Er ist dann dort aufgewacht, als er eine Wolke gesehen hat. In dieser Wolke war wer? Jibril a.s. Rasulullah sagte, ich sah Jibril in dieser Wolke. Jibril a.s. sagte, ja Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala hat gehört und gesehen, was dein Volk mit dir gemacht haben. Und Allah hat mit mir Malakul Jibal geschickt. Der Engel der Berge, der, der von Allah die Macht bekommen hat über die Berge, liebe Geschwister. Dann Malakul Jibal grüßt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt das gleiche, was Jibril alaihi salam gesagt hat. Ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hat mich geschickt, damit du mir alles befehlst, was du willst. Und wenn du willst, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لَأَتْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْن Achshabay sind zwei Berge in Mekka, mächtige Berge in Mekka. Der Engel der Berge sagte, wenn du willst, ich zerquetsche sie mit diesen zwei Bergen. Allahu Akbar. Jetzt achtet auf die Antwort von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und ihr könnt selber entscheiden, ihr Menschen, ob dieser Mensch wirklich falsch war, ob er hart war und streng war, oder er والسلام, wirklich eine geschenkte Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Er könnte Rache nehmen, er könnte sie vernichten, er braucht nur das Befehl zu geben. Aber so war er nicht, والسلام. Er sagte nein. Ich bitte Allah und ich hoffe von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er aus ihnen, aus diesem Volk, die ihn verletzt haben, geschlagen haben, ihn zurückgewiesen haben. Erst als dann sagt, ich hoffe von Allah, dass Allah aus ihnen, aus ihren Nachkommen schafft, einer rauskommt, der an Allah glaubt, der Allah dient, ohne ihm etwas beizugesellen. Trotz, dass sie ihm wehgetan haben, er denkt an die Rettung dieser Menschheit. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam so viel Rahma im Herzen für die Menschheit. Und jetzt eine weitere Geschichte von Tufayl al-Dawsi, radiallahu an. Tufayl al-Dawsi. Dieser Sahabi kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nachdem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihn zu seinem Volk zurückgeschickt hat, damit er mit seinem Volk Da'wa macht, Allah subhanahu wa ta'ala. Sein Volk lehnten die Da'wa ab. Sie haben seine Dauer abgelehnt wieder. Der Sahabi Tufail al-Dawsi kehrt voller Wut zurück zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagt, Ja Rasulallah, Sie wollten mir nicht folgen. Sie haben die ila Allah abgelehnt. So mach Dua gegen sie, ja Rasulallah. Bitte Allah, dass Allah sie vernichten soll, ja Rasulallah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hebt die Hände hoch zu Allah. Und Allah erhört die Bitte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Viele dachten, nachdem Rasulullah sallam die Hände hochgehoben hat, das Volk von Daus ist verloren gegangen. Sie sind vernichtet. Aber das ist nicht Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihr hebt die Hände hoch zu Allah und sagt Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahu Akbar. Er sagt, oh Allah, leite das Recht. Gib denen die Rechtleitung, ja Allah. Und bring sie rechtgeleitet zu uns. Kurze Zeit danach kommt Tufail al-Dawsi, radiyallahu an, mit Daus rechtgeleitet zu Rasulullah sallam. Muslimin kommen die zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und unter ihnen war wer? Das Gedächtnis der Offenbarungszeit Abu Hurairah radiallahu an. So war Prophet Muhammad sallallahu alaihi Hätte er Dua gemacht gegen sie, dann wären sie verloren. Aber das ist nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eine andere Geschichte von einem König, der König von Yamama, Thumamata ibn Uthal. Ein König, der geplant hat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu töten. Als Rasulullah sallam dies gehört hat, machte er Dua und bittete Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah diesen König zu ihm bringt. Allah erhört das Bittgebet. Die Sahaba an der Grenzen von Medina fangen sie diesen Mann, subhanallah al-azim. Das überliefert Abu Huraira radiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zeigt wieder, wie barmherzig er ist und bestätigt die Worte Allahs وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Wahrlich, wir haben dich als Barmherzigkeit oder Gnade für die Welten gesandt. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam dachte nicht an Rache und nicht ans Töten. Ein Gefangener. Nicht nur irgendein Gefangener, sondern ein König. Er hätte denken können an Geld, sallallahu alaihi wasallam. Er hätte sogar an seine Rache denken können, aber nein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bindet ihn in einer Säule in der Moschee. Manche Gelehrte sagen, hatten in der Moschee extra gebunden an einer Säule, damit dieser Mann sieht, wer wirklich Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und wie die Muslimen wirklich sind. Drei Tage lang. Jeden Tag geht er, der kriegt das beste Essen und zu trinken sogar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geht immer auf diesen Mann zu, den ersten Tag. Er will etwas von ihm hören. Dieser König sagt, ja Muhammad, wenn du mich töten willst, dann tötest du jemanden, der getötet hat. Willst du Geld haben, du kriegst, was du willst. Willst du mich freilassen, dann wirst du ein dankbarer Mann freilassen. Und dies drei Tage, drei Tage lang. Die gleichen Worte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am dritten Tag sagt, لَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ Lasst ihn frei, sagte Rasulullah. Er hat ihm weder wehgetan noch irgendwas in dieser Art. Der Mann geht freiwillig an eine Mauer in der Nähe von Medina. Er verrichtet die Russel, komplett Körperwaschung, reinigt seine Kleidung und geht zurück zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagt, ja Muhammad alaihi salatu wassalam, du sollst wissen, dein Gesicht war das meiste, was ich je gehasst habe. Aber heute ist dein Gesicht das meiste, was ich liebe. Und sagt, und wisse, ihr, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der Islam war das meistgehasste Religion für mich. Und heute ist diese Religion, die ich am meisten liebe. Allahu Akbar. Dann sagt er, das Land hier, dein Land, war das meiste Land, welches ich gehasst habe. Dann sagt Rasulullah sallallahu, dann sagt dieser Mann, und heute ist dein Land das meiste Land, welches ich liebe. Und dieser Mann war vorher unterwegs zur Umrah diese kleine Wallfahrt oder Pilgerfahrt, Umrah zu verrichten, aber auf die Art und Weise der Mushrikin, der Götzenanbeter. Aber dann, nachdem er mit Rasulullah das gesagt hat, er bezeugte, dass es keinen Gott gibt außer Allah, keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und das Muhammad, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Und dann ging Richtung Kaaba, um Umrah zu verrichten. Quraysh, als sie seine Worte gehört haben, Sie haben gesagt, er ist von seinem Glauben abgefallen. Die sagen damit, er ist irre gegangen. Er sagt, nein, wallahi, nein. Sondern, amantu billahi wa rasulih. Sondern ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter ist. Und wisset ihr, Quraysh, ihr werdet nichts mehr von mir bekommen, denn dieser Mann hat Quraysh mit Essen und Trinken versorgt. Die, die ganze Zeit, als er nicht Muslim war. Jetzt, wo er Muslim war, geworden ist, er sagt, ihr kriegt noch nicht mal einen Kern von mir. Nichts werdet ihr bekommen, bis ihr an Muhammad glaubt. Und ging dann nach Hause zurück. Der Mann hat Quraysh nichts mehr geschickt, sobald beinahe Quraysh untergegangen ist. Zu wem geht Quraysh? Zu Muhammad Sie haben keinen anderen gesehen, der ihnen helfen kann außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den sie versuchen zu töten. Weil sie wissen, wie barmherzig der ist. Wir wissen, die wissen, was für eine Gnade der hatte sallallahu alaihi wasallam. Dann sind sie zu Rasulullah sallam haben um Hilfe gebeten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hätte seine Feinde vernichten können, indem er diesen Brief gar nicht schickt. Indem er sich weigert sallallahu alaihi wasallam dies zu tun. Aber er schickte sallallahu alaihi wasallam diesen Brief zu ihm, zu diesem König und bat ihn wieder, Quraysh zu versorgen. Erst dann hat dieser Mann wieder Quraysh versorgt. Das ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So war er alaihi salatu wassalam zu den Muslimen, zu den gehorsamen Muslimen, zu seiner Ummah, zu Nicht-Muslimen alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte Rahma mit allen Menschen. Er wassalam, mit Tiere sogar. Ein weiblicher Vogel kommt zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und schlägt ganz schnell auf den Boden mit den Flügeln, sodass Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkannt hat, dass etwas nicht in Ordnung ist mit ihr. Etwas hat sie erschrocken. Diese Bewegung, sie klagte bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam sagte, wer hat diese Vogel, dieser weibliche Vogel erschrocken, indem man ihr ihr Babys weggenommen hat? So soll derjenige ihr Babys wieder zurückgeben. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Geschichten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören nicht auf. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns um mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam recht leiten, indem wir ihn folgen sallallahu alaihi wasallam. Nicht äußerlich nur, sondern auch in seinen Charaktereigenschaften, wassalam. Was war sein Charakter? Aisha radiallahu anha wurde gefragt, was war das, der Charakter des Gesandten Allah? Die sagte Al-Quran. Manche Ulama sagen, er war der wandelnde Koran. Die Charaktereigenschaften, die Allah erwähnt im Koran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie vorgelebt. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt? Alles Lehrer für uns damit wir ihnen folgen, wassalam. Heute viele von uns, viele Muslimen, viele Muslimat, sein Name ist Muhammad, Abdullah und die andere Fatima, Aisha, Khadija. Sie behaupten Allah zu lieben. Sie behaupten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Aber liebe Geschwister, Behauptungen allein reichen nicht aus. Behaupten, Allah zu lieben und seinen Gesandten aber ihn wassalam, nicht zu folgen, ist eine Lüge. Ein Sheikh hat ein wunderschönes Beispiel gegeben. Möge Allah mir die passenden Worte geben, um es zu erklären. Stellt euch vor, eine richtig alte Frau. Die war mal jung gewesen. Die war mal hübsch. Hat schöne Haare gehabt, glatte Haare, schöne Augen, schöne Haut. Allah weiß, subhanahu wa ta'ala, wie schön sie war. Wir wissen alle, es gibt eine Krankheit, die unheilbar ist. Und das ist Al-Haram, das Altern, Altwerden. Es gibt kein Heilmittel dagegen. Jeder von uns, wenn, er, wenn es von Allah bestimmt, dass wir lange leben, wir werden alt, wir werden nicht jünger. Diese alte Frau guckt im Spiegel. Die Haare sind grau geworden, die sind nicht mehr so schön, die sind nicht mehr so glatt. Viel Haarausfall, hm? viele haben dieses Problem. Falten im Gesicht, die Haut ist nicht mehr so weich, nicht mehr so sanft, subhanallah al-azim. Knochen sind zerbrechlich. Weiche Knochen, kann nicht mehr richtig laufen, nicht mehr richtig sehen und hören. Sie steht vorm Spiegel und hofft, dass sie jung wird. Sie hofft, jung zu sein, hübsch zu sein. Aber eine Frage, wird diese Hoffnung etwas ändern? Wird dieser Wunsch die Realität ändern? Nein. Genauso, liebe Geschwister, sind unsere Worte So hoffnungslos. Die haben kein Gewicht, solange diese Worte nicht von Taten befolgt werden. Der Hoffnung, die Hoffnung dieser Frau bringt gar nichts. Genauso unsere Worte bringen nichts bei Allah, solange wir nicht diese Worte in Tat umsetzen, solange wir nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Allah sagt im Koran, subhanahu wa ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله يا محمد قل محمد صلى الله عليه وسلم sprich قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Allah sagt, ja Mohammed, sprich. Sprich zu den Menschen, zu der Ummah, zu den Muslimen. Wenn ihr wahrhaftig Allah liebt, nicht nur behauptet Allah zu lieben. Jetzt Allah subhanahu wa ta'ala will einen Beweis für diese Worte. Welche sind das? Dann folgt mir, wem? Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wenn du und ich sagen, wir lieben Allah, wir müssen Muhammad sallam folgen. In seiner Art und Weise, wie er gelebt hat. Seinen Umgang mit den Menschen. Seine Sunna befolgen sallallahu alaihi wasallam. Ihm gehorchen, auch wenn er tot ist. Ibn Abbas sagt, indem man seine Sunna folgt. Indem man so lebt wie Rasulullah sallam. Und besonders, eine besondere Eigenschaft von ihm, welche wir gerade vorhin erwähnt haben, ist die Barmherzigkeit die er getragen hat in sich, sallallahu alaihi wasallam. Und nach außen gezeigt hat, für wen? Alles eine Lehre für uns. Wenn wir, liebe Geschwister, diese Voraussetzung erfüllen, indem wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, dann gibt es Früchte. Die Früchte dieser Voraussetzung ist, Allah wird uns lieben und unsere Sünden vergeben. So einfach ist es, bi'idnillahi azza wa jall, geliebt zu werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn das Befolgen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Weg, der zu Liebe Allahs führt, subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah jemand liebt, Allah vergibt ihm seine Sünden und bestraft ihn nicht Yawm al-Qiyamah. Denn Allah bestraft nicht diejenigen, die er liebt, azza wa Unsere vortrefflichen Vorfahren, Sahaba und die Tabi'in, und Tabi'at Tabi'in und die Gelate, die nach Koran und Sunna gelebt haben, haben begriffen, was Allah von ihnen verlangt im Koran. Sie folgten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich erzähle euch zwei Sachen, inshallah. Eins von einem Tabi'i namens Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak war ein mutiger, starker Mann. Das Wort Angst ist fremd für ihn. Aber er hat die Barmherzigkeit in Herzen getragen. In seiner Sira wird erzählt, sein Nachbar war ein Jude gewesen. Kein Muslim, ein Jude. Und dieser Abdullah Mubarak, wenn er etwas verdient hat, Essen, er war ein Geschäftsmann gewesen. Wenn er Essen nach Hause gebracht hat, er brachte sogar das Essen zu seinem Nachbarn zuerst, dann seine, seine Familie. Und wenn er Kleidung gewonnen hat und verdient hat, er, subhanallah, verschenkte manche von dieser Kleidung seinen Nachbarn, dann gab er seine Kinder danach. So war sein Verhalten mit ihm. Er war Jude gewesen. So war sein Verhalten. Eines Tages, dieser jüdische Nachbarn hatte vor, sein Zuhause zu verkaufen. Als die Leute kamen, um seine Wohnung, und das Haus zu kaufen, er verlangte doppelt so viel, wie es normalerweise kostet. Man fragt sich, warum? Die Leute haben gefragt, warum doppelt so viel? Sagt 1000 Dinar für meine Wohnung und 1000 Dinar, weil ich euch so einen tollen Nachbarn hinterlasse. Allahu Akbar. Abdullah Mubarak hört diese Worte. Und was hat er gemacht? Er hat geweint und hat die Hände zu Allah hochgehoben, subhanahu wa ta'ala, und sagte, Allahumma hdihi lil Islam. Allahumma hdihi lil Islam. O Allah, rechtleite ihn. Schenke ihn ja Allah die Rechtleitung zum Islam. Denn niemand, eins müssen wir wissen, niemand kann die Herzen verändern oder rechtleiten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wir können nicht diejenigen rechtleiten, die wir lieben. Aber nur Allah subhanahu wa ta'ala kann die Menschheit rechtleiten. Aber Dua ist ein Mittel zur Rechtleitung. Kurze Zeit danach, nach diesem Bittgebet, wird dieser jüdische Mann ein Muslim. So stark das Verhalten dieses Tabi'i Abdullah al-Mubarak, dass er das Herz dieses Mann veränderte, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wir alle wissen, wie stark er war. Wir wissen, wie hart die Leute zu ihm waren. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, war einer seiner Schüler. Er sagte, ich habe niemanden gesehen, der so verzeihlich war, das heißt, so viel verziehen hat. Und ich habe keinen gesehen, der Sanftmütige war alles Sheikhul Islam Taymiyyah, rahimallah. Eines Tages kam einer seiner besten Freunde und wollte ihn eine frohe Botschaft verkünden. Was ist die frohe Botschaft? Dieser Mann sagte, ja, Sheikhul Islam, einer deiner größten Feinde ist gestorben. Wie war die Reaktion von Sheikhul Islam Taymiyyah, rahimahullah? Hat er sich gefreut? Nein. Ein Muslim darf keine Schadenfreude, Freude, Schadenfreude in sich tragen. Darf nicht. Auch nicht mit seinen Feinden, liebe Geschwister. Das ist eine der edelsten Eigenschaften im Islam, aber leider wir besitzen sie. Das ist eine fremde Eigenschaft für viele Muslime. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dieser Mann sagt, als ich ihm diese Nachricht überbrachte, er hat mit mir geschimpft und tadelte mich und ist aufgestanden und wendete, sich von mir ab. Was hat Sheikh al-Islam Taymiyyah gemacht? Er ging zu der Familie seines Feindes und sprach ihnen Beileid. Subhanallah. Yani azzahum. Und sagte zu der Familie seines Feindes, ich ersetze euren Mann. Das heißt, egal in welchen Schwierigkeiten ihr seid, ich stehe euch zur Verfügung und ich werde euch unterstützen. Das war Sheikh al-Islam al-Taymiyyah, rahimahullah. Wie sind wir heute, liebe Geschwister? Wie ist unser Verhalten? Haben wir gelernt aus dem Leben des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie wir mit Menschen umgehen? Denn der Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, einer der Namen Allahs, Ar-Rahman Ar-Rahim, der Al-Barmherzige, der Allah-Barm, subhanahu wa ta'ala. Der Koran beginnt mit Bismillahir Rahman Rahmanir Rahim. Im Namen Allahs, dass Allah Barmestes, Barmherziges, Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jal. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah sagt über ihm, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ist eine Gnade und Barmherzigkeit für die Welten, für die Menschheit. Der Koran ist Rahma ist auch eine Gnade und Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Also wir sind auch verpflichtet, liebe Geschwister, diese Rahma diese Barmherzigkeit in uns zu tragen und es inshallah die anderen Menschen zu zeigen und diese Barmherzigkeit unter den Menschen zu verbreiten, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. So hat uns der Islam gelehrt. Und wir alle heute, liebe Geschwister, sehr viele Muslimen, besonders die Jugendlichen heute, sind verwirrt. Keiner weiß mehr weiter. Wem soll ich denn folgen? Wer ist richtig und wer ist falsch? Ich sage es dir ganz einfach. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Unser wahres Vorbild ist nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den musst du folgen. Bi'idnillahi jalla wa ala. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu azza wa jalla unsere Herzen erweichern und uns edle Eigenschaften schenken, die er liebt subhanahu wa ta'ala.